боби 28 фардои рӯзи истироҳат офтоб ҳанӯз набаромада марьями маҷдалия ва дигар марьям барои хабар гирифтани қабр ба роҳ баромаданд ногаҳон заминҷунбӣ сахт ба вуҷуд омад чунки фариштаи худованд аз осмон поён фаромада санги дари қабрро як тараф ғелонда бар болояш нишаст намуди вай барқ бар ин буду либосаш монанди барф сабсафед посбонон аз тарси ӯ дарақ дарақ ларзида мурда бар ин ба рӯи замин дароз кашиданд фаришта бошад ба он занон гуфт натарсед ман медонам ки шумо исои ба салиб меҳкубшударо ҷустуҷӯ карда истодаед лекин ӯ дар ин ҷо нест чунон ки ӯ гуфта буд айнан ҳамон тавр вай зинда шуд ана омада ҷоеро ки ӯ гузошта шуда буд бубинед акнун зуд назди шогирдонаш рафта бигӯед ки исо аз байни мурдагон зинда шуда акнун пешопеши онҳо ба ҷалил меравад онҳо ӯро дар он ҷо хоҳанд дид ана ин буд хабаре ки ман ба шумо гуфтанӣ будам пас он занон бо тарс вале шодикунон саросема аз назди қабр сӯи шогирдон давида рафтанд تا که به آنها نقل کنند و ناخواست عیسی با آنها واخورده سلامشان داد آنها به وی نزدیک آمدند و سجده کردنی شده از پایهایش داشته گرفتند عیسی با آنها گفت که نترسند بلکه رفته به برادرانش گویند که آنها به جلیل روند و او را در آنجا خواهند دید زنان براه برآمده بودند که بعضی از پاسبانان به شهر رفته تمام واقعه رویداده را به سرداران روحانی حکایت کردند. سرداران روحانی برای مسلحت کردن با پیران قوم واخوردند و بعد از مسلحت به پاسبانان پولی کلان داده گفتند رفته به مردم گوید که شبانه شاگردان ایسا آمدند و از فرصت خواب بودنتان استفاده برده جسد او را دزدیده رفتند агар ин хабар то ба гӯши ҳоким рафта расад ғам нахӯред мо бо ӯ гапамонро маъқул мекунонем посбонон пулро гирифтанду рафта чунон ки онҳоро ёд дода буданд ҳамон тавр карданд бинобар ҳамин яҳудиён ин ҳикоятро то ба имрӯз мегуфтагӣ шуданд инак он ёздаҳ шогирд ба ҷалил рафта ба кӯҳе ки исо ба онҳо гуфта буд баромаданд онҳо ӯро дидан замон ба ӯ сажда карданд аммо баъзеашон шубҳа доштанд исо ба шогирдонаш наздик шуда гуфт тамоми ҳукму қудрат дар замину осмон ба ихтиёри ман дода шудааст пас равед ва ҳамаи халқҳои рӯи заминро ба ман шогирд созед онҳоро аз номи падар писар ва рӯҳи муқаддас таъмид диҳед ва иҷро кардани ҳама чизеро ки ба шумо фармудаам ёд диҳед инак ман ҳамеша то охири замон бо шумо мемонам